вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці дэмакратычныя сілы беларусій якія і нарадзіліся ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя з асуджэння злачынстваў камунізму сёння адышлі ад гэтыя тэмы ў сваёй праграмнай дзейнасці чаму у ці тэма перастала быць актуальнай калі так дык яна перастала быць важнай не таму што суд над камунізмам адбыўся і не таму што дэмакратычныя сілы дамагліся сваіх колішніх праграмных мэтаў тэму суду дэактуалізаваў цяперашні палітычны рэжым кампартыя падзялілася нашмат складнікаў у тым ліку і апазіцыйных З іншага боку, уся апазіцыйная дзейнасць стала люстэркавым адбіткам дзейнасці ўладаў. І калі ва ўлады няма фармальных знешніх прыкметаў камунізму са знакам плюс, дык няма іх і ў апазіцыі адпаведна са знакам мінус. Але ці страціла ад гэтага ідэя сваю актуальнасць для будучыні Беларусі. Што не вазьмі з перашкодаў на шляху развіцця краіны і нацыі, усё сягае каранямі туды, у камунізм. Пра тое ж кажуць і слухачы радыё свабода. Ці актуальна для Беларусі пытанне суда над камунізмам. Я думаю, без гэтага суда не можа быць нармальная руха грамадства наперад. Суд алепей трибунал по нерэнбергскому сценарю над камунізмам і абавязкова яго прамымі дзеткамі, светізмам сучасным лукашызмам не только патрэбныя бо столькі зла на зямлі нараб'ём ён гэты прывід што гітлера мусаліні гэта параўнанню з ім толькі ну, камарыкі не болей чым найхутчэй скончым канцом па концу як гавораць тым найхутчэй пастане сапраўднай еўрапейскай нацыю дзяржавы Вы слухаеце радыё свабода Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам. Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. на чале так бы мовіць ідэі суду над камунізмам у канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя стаяла арганізацыя мартыралёг беларусі распавядае ханна соусь Мартыралёг Беларусі быў афіцыйна зарэгістраваны толькі ў 2001 годзе, як суполка пры таварыстве беларускай мовы у той час, калі пачыналася будаўніцтва кальцавой дарогі праз курапаты. Але ж не зарэгістраваны ўладамі мартыралёг адыграў вялікую ролю ў адраджэнні беларускай незалежнасці. Фактычна з яго паўстаў беларускі народны фронт. Цяпер у суполку мартыралёгу пры таварыстве беларускай мовы ўваходзіць каля 15 актывістаў і ўзначальвае яе вядомы археолях мікола рывальцевіч. Найперш суполка займаецца зборам сродкаў нашанаванне курапаскіх пахаванняў і правядзеннем талокава ўрочышчы. Першапачаткова мартыралог ствараўся на хвалі новага адраджэння беларускага і на хвалі антисталинской борьбы. И я думаю, что поступово он бы повинен был перетвориться у ту организацию, якая э, повинна была займаться деятельностью приблизно той, якой теперь занимается у России мемориал. Вот. Што да таго, што ўжо зроблена суполкай мартыралёгу пры ТБМ, то Мікола Крывальцевіч адзначае падрыхтаваны спіс усіх памятных знакаў на месцах гібелі людзей, а такіх у Беларусі болей за сорак. выдадзены ў архіве мартыралёгу асобныя ўспаміны людзей, матэрыялы па курапатах, шэраг публікацыяў і артыкулаў у розных зборніках, удзел у канферэнцыях. Нягледзячы на тое, што няшмат людзей цяпер займаецца справамі мартыралёгу, ідэя суду над камунізмам падаецца міколу крывальцевічу актуальнай гэта ідэя заўсёды была як бы актуальная і я думаю што яна актуальнай застаецца і цяпер і наверное актуальнасць гэта э, не прападзе і ў будучым фармальна сам акты это павінен адбыцца бо без гэтага проста рухацца далей нельга адна з найбольш актыўных сябраў мартыралёга беларусі мая кляштурная была удзельніцай вядомага працэсу асуджэння камунізму які адбыўся ў вільні беларусі было дуже складана таму як іншыя краіны мелі канкрэтныя дакументы на канкрэтныя падзеі на А в Беларуси у нас есть материалы, собранные, допустим, забитых людей по тем те иншим регионам. Але яны далеко не полные. Вот мы зараз э, означаем, что Хатынь там у нас, иншие вёски погорели. То, что были уже сникшие вёски до войны, именно это тому, что люди были знищены. Вот это нигде не подается трэба каб на дзяржаўным узроўні мартэралог адраджаўся і рабіў сур'ёзныя справы і дакументацыі шмат яе трэба збіраць апрацоўваць у мяне шмат матэрыялаў ёсць але нават апрацоўку іх цяжка рабіць таму як ні камп'ютара нічога я не маю Мая кляшторная сама больш за 18 гадоў правяла ў сталінскіх лягерах. Часам яе называюць і кіраўніцай мартыралёгу Беларусі. Сама мая тодаруна гаворыць, што ёй не патрэбны ніякія пасады, яна проста сумленна і паслядоўна робіць сваю справу, ушаноўваючы памяць ахвяраў рэпрэсій і складаючы спісы ахвяраў камунізму. На змену эпічным паходам на курапаты прыйшла кабінетная праца асобных пазвіжнікаў. Шмат хто адчувае расчараванне ад такой перамены. Суд над камунізмом Беларусі пока асуществіць невозможно, потому что народ так отравлен камуністической ідэалогій, что до сих пор не протестуют против названия улиц, поселков, колхозов, олицетворяющих коммунистический режим. Закон суда над коммунистичной партией повинно это было быть обовязково, але упущен был момент. Треба это было зробить на початку 90-х годов. Вы слухаеце радыё Свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам. Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. ёсць меркаванне што іншыя постсавецкія краіны ўжо пераадолелі інерцыю камунізму і праблема суду можа стаяць толькі ў беларусі як у самай у гэтым сэнсе адсталай насамрэч у сёння так проста мой калега журналіст віталь каракорскі сочыць за падзеямі ў беларусі з літвы для якой на ягоную думку гэтая праблема таксама актуальная як зрэшты і для польшчы і для чэхіі і для іншых краінаў рэгіёну на маю думку яна безумоўна актуальная і по рознаму актуальна для беларусі яна актуальная таму што тыя працэсы палітычны працэс які адбываецца ў беларусі гэта частка таго самага камунізму стадыя пэўная у літве трохі інакшы у іншых краінах прасторы пасавецкай таксама по рознаму камунізм гэта злачынства на маю думку самае вялікае найвялікае злачынства не толькі ў двадцатым стагоддзі ва ўсёй гісторыі сёння калі ахвяры і каты быццам бы за адным сталом само пачуццё справядлівасці страчанае у гэтай супольнасці пасавецкай ці ў беларусі ці ў літве ці ў грузіі ці нават у польшчы у чэхіі не асуджана сама ідэалогія але ў літве адбылася люстрацыя люстрацыя вельмі частковая і яна датычыць толькі кадравых афіцераў кгб але савецкай номенклатуры ніякім чынам у літве адбыўся грамадскі трыбунал у двухтысячным годзе ў вільні калі гэта не высілкі дзяржавы калі гэта не высілкі арганізацыі міжнароднай Ну, дык тым і скончылася, што ну быў ён асудзілі безумоўна і нават пэўныя там знакавыя фігуры прыйджалі ляхваленца быў Сергей кавалёў быў з Масквы ну, і што таго, што мы разумеем пад судом над камунізмам не здарылася. А ў якой у прынцыпе форме такой суд мог бы адбыцца. Пра гэта кажа яшчэ адзін удзельнік нашай сённяшняй перадачы аўтар кніг пра злачынствы сталінізму журналіст александр лукашук У канцы 80-х пачатку 90-х суд над камунізмам уяўляўся нюрнбергам, што цвік увечка труны. Нябожчык, як высветлілася, аказаўся нашмат больш жывы і жвавы. Суд не адбыўся і ў форме юрыдычнага працэсу наўрад ці адбудецца. Гістарычны прысуд камунізму, як і фашызму нацызму вынесены. Будзем спадзявацца канчаткова, А вось палітычна камунізм працягвае даваць моцныя рэцыдывы. І тут розныя прычыны. Адна занадта мала гістарычнага часу мінула. Некалі Алесе Дамович мне казаў, усе стогнуць вось разваліўся савецкі саюз і незалежнасць рынак рэформы прыдушылі людзей. Насамрэч прыдушылі іх абломкі савецкай таталітарнай сістэмы. Яны з-пад іх ніяк не выкарыскаюцца. Але вось жа ў зруйнаванай пасляваеннай нямецчыне ні палітыкі, ні народ не вінавасілі ў сваіх цяжкасцях саюзнікаў. На фашызме і нацызме стаяла юрыдычнае і маральнае кляймо Нюрнбергу. Такога агульначалавечага кляйма на камунізме няма. І палітычныя партыі не саромеюцца называць сябе гэтым імём не толькі ў Беларусі ці рассіі, але і ў Чэхіі, пагатоў Кітае, В'етнаме ці на Кубе. Няма, як кажуць кансенсусу, у падручніках энцыкляпедыях помніках. Тут у празе гадоў сем таму мы абмяркоўвалі зянонам пазняком праблему суду над камунізмам якраз пасля лістападаўскага рэферэндуму, які прымусіў Беларусь рачкаваць у савецкі час. Вось жа тады ў гутарцы і нарадзілася іншая ідэя. Аўтарытэтны вырак можа вынесці Аан, прыняць адмысловую рэзалюцыю, у якой даць ацэнку гэтай з'яве. Меркавалася, што ўключыць у парадак дня такое пытанне дапамогуць прэзідэнты антыкамуністы. Лех Валенца, Васлав Гавал, Відаўт Лансбергіс, Мачыма, Барыс Ельцн. Пакуль не ўдалося. Усё ж Аан, на мой погляд, самы верагодны форум для асуджэння фундаменталізму, які дае нялюдскае права на забойства іншадумцаў. Александр Лукашук кажа пра тое, што палітычныя партыі не саромеюцца і сёння называць сябе камуністычнымі. З аднаго боку таму, што на камунізме няма агульначалавечага нюрнбергскага кляйма. З іншага існуе стэрэатып розных камуністаў, дрэнных і добрых. Напрыклад, у Францыі існуе кампартыя, але яна не мела злачынныя практыкі. У сучаснай літве кампартыя забароненая, але на думку майго суразмоўцы Віталя Каракорскага і тут не ўсё так адназначна французы напэўна не зразумеюць чаму патрэбен суд над камунізм але мы якія тут жылі пры гэтым камунізме ведалі што можна чаго нельга казаць што можна нават думаць што чытаць а што што нельга чытаць і думаць і слухаць і што будзе калі ты будзеш гэта думаць чытаць і слухаць і так далее а тым больш нашыя бацькі які сталінскі яшчэ тэрор памятаюць дык так вось мы адрозніваемся ад гэтых французаў італьянцаў еўрапейцаў якія цалкам інакш жылі і, і таму нас не разумеюць і таму гэта адзін з тых момантаў чаму гэты суд не адбываецца захад не разумее чаму гэты суд патрэбен словом няма разумення звонку і няма шырокага народнага разумення знутры на самым паспалітым узроўні дагэтуль бытуе ўяўленне пра камунізм як пра нейкую чыстую ідэю ўсеагульнага шчасця. Маўляў, маральны кодэкс будаўніка камунізму гэта амаль тое, што 10 прыказанняў хрысціянства. Вось што кажа пра гэта слухач нашага радыё. Суд над камунізмам это раўнасільна, што суд над Богом. Потому что коммунизм и Иисус Христос по Библии – это одно и то. Другое дело, что коммунисты религии не почитали – это другое дело. А то, что коммунизм и Божья заповедь – это одно и то. Ни в коем случае нельзя коммунизм судить. першародная чысціня камуністычнай ідэі гэта можа быць самая вялікая аблуда якая не дазваляе чалавеку звязаць у адно камунізм як пэўную светлую фікцыю і камунізм як злачынную практыку віталь каракорскі Гэта ідэя цалкам утапічная. Таму яна злачынная як ідэя. Немагчыма утопію ажыццяўляць, Таму што гэта праціўна чалавечай натуры. Ну ўзяць усё адабраць у багатых аддаць бедным. Вось і ўся ідэя. Ідэя, якая не паважае уласнасць як аснову годнасці чалавечай годнасці. Свабоду чалавека не паважае. Вось і ўся ідэя злачынная ідэя. Ленін следам за марксам любіў паўтараць, што крытэр тэорый практыка. А ўзгаданай нашым слухачом бібліі сказана, што не паводле казачных ідэяў трэба меркаваць пра іх носьбітаў. Маўляў, па плёнах пазнаеце іх. Інакш кажучы тэорыі тэорыямі, а плёны камунізму навідавоку. Суд над камуністамі абавязкова павінен быць. Авантурысты пад кіраўніцтвам Леніна на нямецкія грошы зрабілі 1917 годзе переворот, скинули прогнившую уладу, развязали громадянскую войну. Потым Сталин протягивал кривавую справу раскулачивания, организации колгасов, пошук и знищения в духовствах ворогов народа. У вынику элита народов Союза была знищена. Побратим Сталина Гитлер выкористал это и напал на Советский Союз. Як и подсказывал наш земляк Достоевский, эксперименты коммунистов – абышліся народам расійскай імперыі каля 100 мільёнаў жыццяў. Для маральнага ачышчэння нацыі суд над камуністамі абавязкова павінен быць. Жыве Беларусь, военный пенсіянер кавалёв город асіповічі. Менавіта суд над камунізмам і мусіў разбурыць гэтую дваістасць. Маўляў, сам сабою камунізм добры, гэта толькі справы ягоныя злачынныя. Цяпер пра самае можа быць істотнае ў тэме сённяшняй перадачы пра яшчэ адзін стэеатып паспалітая свядомасці, але ўжо чыста беларускі. У нас дагэтуль ад людзей пажылага веку нярэдка пачуеш, што без рэвалюцыі 17 -го году беларусі б не было, а мы ўсе хадзілі б, як той казаў, без штаноў ды жылі ледзьвенні ў зямлянках. Словом лапці і каўтун вось якая была б наша доля. Каб паверыць у гэта трэба добра абстрагавацца ад уласнага месца знаходжання ў самым цэнтры Еўропы і ад часу пачатку 21 стагоддзя. Менавіта абстрагавацца ад гэтага нам дапамагае сістэма адукацыі і так званая дзяржаўная ідэалогія іх ключавая думка, якая мусіць трапляць у самыя сэрцы людзей, без кастрычніцкай рэвалюцыі беларусаў не было б як нацыі. Думка не новая. У прыватнасці ўся беларуская савецкая літаратура і гістарычная навука культывавалі гэты вобраз нацыі, народжанай вялікім кастрычнікам і, само сабой, камунізмам. Усе, хто з гэтым быў нязгодны, знішчаліся фізычна выніку беларусы сталі адзінай у сваім рэгіёне нацыі у якой стрыжнем нацыянальнай ідэі на афіцыйным і даволі шырокім народным узроўні застаецца камунізм рыторыка цяперашніх уладаў і іх чапляння за помнікі бальшавіцкіх правадыроў ды юбілеі камсамолу за савецкую атрыбутыку пры ўсёй недарэчнасці такой палітыкі пасярод сучаснага свету лішні раз пацвярджае такую выснову. Thank you. Вы слухаеце радыё свабода. Ці застаецца для Беларусі актуальнай ідэя суду над камунізмам. Пра гэта ў перадачы вострая брама гавораць гісторыкі, журналісты і слухачы нашага радыё. Натуральна, пачалося гэта не сёння, а яшчэ на пачатку мінулага стагоддзя, калі ў нашым рэгіёне толькі паўставалі нацыянальныя ідэалогіі. Затое, каб стаць стрыжнем гэтай ідэалогіі і ў нас і ў тых жа літоўцаў змагаліся два пачаткі: нацыянальная дзяржаўнасць і ідэя сацыяльнага ператварэння свету. Ужо ў дватыя гады ў літоўцаў перамагла дзяржаўнасць, а ў нас барацьба працягвалася. У савецкай беларусі бальшавікі рэпрэсавалі нацдэмаў, а ў заходняй беларусі, якая апынулася пад акупацыяй буржуазнай польшчы, нацыянальны рух камунізаваўся і аб'ектыўна, бо быў апазіцыйным і суб'ектыўна бо існаваў за маскоўскія грошы. Словы беларус і бальшавік рабіліся сынонімамі. Сотні тысяч беларусаў небальшавікоў патрапілі ў курапаты і ў сыбірскую катаргу, У выніку ў 30-тые гады стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі быў усталяваны камунізм. Падобны працэс у Еўропе адбыўся яшчэ ў адной нацыі у немцаў. Стрыжнем нямецкай нацыянальнай ідэі быў усталяваны нацыянал-сацыялізм. Валеры каралёў мёры. Для Беларусі па-ранейшаму застаецца актуальнай праблема суду над камунізмам як палітычнай сістэмай, эканамічнай мадэллю і выкрыццё камунізму як злачыннай фашыстоўскай ідэі. У 1934 годзе лаўрэат нобелевскай прэміі Іван Паўлу у лісце да ўраду ССР вызначыў: Вы сеяце не рэвалюцыю, а з фашызм. Да вашай рэвалюцыі фашызму не было. Як фашызм, так і камунізм толькі два бакі адной з'явы таталітарызму. Фашизм и коммунизм – это близнецы-братья. Фашизм был осужден, а коммунизм нет. Безусловно, нужен международный процесс, на котором должны осудить коммунизм и его карательный кровавый орган КГБ, на счету которого миллионы зверски замученных, убитых людей. Што ж адбылося пасля вайны? Нюрнбергскі працэс, які для нямецкай нацыі стаў працэсам хірургічным – На месца нацыянал-сацыялісцкага стрыжня ў нямецкую сведамасць быў ужыўлены стрыжань пакаяння. Кожны немец адчуў сябе вінаватым, і тая вінаватасць перадаецца з пакалення ў пакаленне. Можна без перабольшання сказаць, што ніхто так не асуджаў немцаў, як яны асуджалі сябе самі гэта і было праўдзівае пакаянне якое адначасова вызваліла ачысціла душу дазволіла з галавой заняцца сваёй краінай абноўленай нямметчынай у беларусаў замест нюрнберга і пакаяння засталіся сотні расстрэльных ямаў нквд па ўсёй краіне стагнацыя і крыўда на немцаў маўляў мы пераможцы жывем горш за пераможаных беларусы нават тыя што прыймаюць ідэю суду над камунізмам часцяком рашуча адмаўляюць ідэю пакаяння а перад кім гэта і за што мы павінны каяцца ды не перад кім гаворка ідзе пра хірургічны працэс замену таго стрыжня нацыянальнай тоеснасці камунізму які замінае нам жыць не горш за пераможаных У гэтым сэнсе беларусам можа быць як нікому патрэбны суд над камунізмам другі Нюрнберг. У Беларусі як нідзе складаюцца сёння перадумовы для такога суду. Вяртанне савецкіх парадкаў, рэпрэсіі людзей за іхныя палітычныя перакананні, непавага да прыватнай уласнасці і свабоды слова, Віталь Каракорскі. У Беларусі такі міт створаны, і вельмі моцна сядзіць. У такім выпадку гэта павінна быць воля палітычнай эліты, якая разумее, што так не ёсць, што не можа быць гэта камуністычная ідэя з стрыжнем э, нацыі як такой. На маю думку, у Беларусі, калі яна вызваліцца ад усіх тых абставінаў палітычных, якія ёсць сёння, калі ён будзе дэмакратычнай дзяржавай, будзе добры шанс, які быў у літве ў 91 годзе і які літва страціла на жаль будзе шанс таму што гэта вось толькі толькі скончылася і трэба пачынаць тут над камуністычным рэжымам адбудзецца абавязкавы наведаеце курапаты паглядзіце на вялікія яміны магілы дзе ляжаць амаль 250 тысяч забітых без суда людзей у нармальным грамадстве такое не забываецца ніколі у нюрбергу адбыўся суд над фашыстамі у менску адбуецца суд над камунізмам у